इहो अज़ाब हिन करे आहे जो उन्हनि अलाह ऐं संदसि पैगुंबर जी मुख़ालिफ़त कई ऐं जेको अल्लाह जी मुख़ालिफ़त कंदो त बेशक अलाह सख़्तु अज़ाब करण वारो आहे